Hanches Kaj capítulo. sacerdote manta. Melquisedec ha salem yachtape rey mi, alto alto kaj Dios pa sacerdote encarja. Rey kunawan manta Abraham taripas taripaspan Dios pa bendicioninta mañaporja. pas Pas peleamuspan, Liapa hechomushan manta diez marja. Melquisedec ninanga allen arregló hina gobierna ninanmi. Salempi rey ninan ñatagmi, haukayachich rey ninan. Manam yachanchikchu pikunam Melquisedec pataita maman kasjantaja, nitaj pikunam abuelonkuna kasjantapas, hantapas, nasisjantapas, nitaj haykapim Charay Charaykum paiga, Dios jesús Jesús rikchakuspan, pag sacerdote hinakachkan. Tantiariychikia, Melquisedekqa mayna manta. kasqanmanta. Abraham Abrahampas peleamuspan kunamantam, monta jorja. Levipa manta sacerdoti kanankupaq akriasqakunam, leyman hina kamachisqa kaspanko, kastamasin runakunamanta muta chaskejko, Abraham pa mirayninmi. Melquisedec manam Levipa mirayningmanta Kaj sacerdotichu karqa. Dios pa' promisan chaskej Abrahammantam, diezmuta dios pa Diospa intapas mañapurqa. Chaynaqa mana ancha Respitas yachanchik. respitas respitas pisi Dios pa Diospa intaja mañapun. kunanga wañuq causa diezmutaqa mi Chaypachami chaqa que se Melquisedec diez chasqirqa. Nichuantaqmi Libipa mirayninkunam diezmu chasqiqkuna kachkaspankupas Abrahamnintakama Melquisedecman diezmuta pagarqaku. Melkesedikwan Abraham tupaptinga manaraqmi Libija jarachu. Paerhachairagmi abuelon Abrahampa miraynin kanan karja. Levipa auron manta, sacerdote sacerdotikunata Dios mi Israel runakunaman Ta jorja. Chaywanpas sacerdote sacerdoticunaja manam kabaltachu runakunata chuyancharja. Charaikum Dios hachuranan man rikchako sacerdote tanya. Paija kanan karja, manam auronpa mantachu chainaja sacerdotita cambiaspaja, leitapas cambianantagmi karja. man erikchako sacerdoteja, sapaj ayllupa Manta kajmi. Manam sacerdoti kanampaj aklasqa ayllumantachu. Yachasqanchikpi hinapas, señor ninchikja judapa Manta kajmi. ha manam imatapas rimarjacho, juda kastamanta sacerdotikuna kanampaja. Melquisedec manrikchakuk sacerdotipa, hasta leipa cambiasqa kaininga astawan sutillara. Cristoja manama pa leipa akllashqanman hinachu, Levi kastamanta sacerdote karja. Paija nombras karja, mana haykapipas wañuq kasqanraykum, chainata gateinioch Charaikum Charaykum Bibliapi paimantanichkan. nichkan. Hamqa pa sacerdotim kanki hamjamelkesidikman mikanki kanki. Chaynaqa mana atiniyuq hinaspa mana sacerdotikunan nombrah sacerdotikuna nombraj ñawpaj leyqa dios Dios Diosman asuykunapaj hinataqa leija manan pita patrularhacho, kunanmi ichaga kapuachkanchik allin confianzawanraj Diosman asuykachiqninchik. confianza karga, Dios jurasqanraykum, wakin sacerdotikunaha, manam juramentuan chu karjako. Cristo michaja juramentuan nombras karja, paita nombrajmi nerja. Manajipaman señor mi kainata jurarja. Rimarispanja manajipaman mi jurarja. Jamja pa sacerdotim kanki, nispa. Jesús ja garantizan mozos contra tota, punta contra tumantapas asuan allinta wakin sacerdotikunaqa wañukuqlla achkallanya karjako. Jesús pa sacerdote y ichaja, mana cambiakunchu wiñaypaq kawsaq kasqanrayku chayraykum paynintakama Diosman kunatapas wiñaypaq salvaykunman Jesús kausachkan, kausachkan, paikunapah siemprepuni puni pay qariki nyuganjikpah hina sacerdotim dios dios rakisham, mana uchayuhmi. Cabalmi, huchasapakunawan papas, mana cielo kunapapas hawan kamara huqarisqam. Wakin sacerdotikunaga, puntatam kikinpa runacunapa, runakunapa huchanmanta sapapunchaw animalta Jesús Jesús mi Chuya chulla kutillata ofrece kurja. Leyman ihina sacerdotikunapa jefin kanankupaq, churasqakunaqa uchayuqmi karjako. Leipaj pantañatagme sacerdotikunapaj jefin uñai wiñaypaj mana uchayo chorintaña juramentuan Dios choraron.